Oslobođenje iz čistilišta muške osobe. Započni znakom križa. Neka ova priprema bude u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Neka sa mnom bude Tvoja milost, gospodine Isuse Kriste. Tvoja ljubav, Bože Oče, i Tvoja prisutnost, Duše Sveti. Nakana Vječni Oče, prikazujem Ti žrtvu Tvoga preljubljenog Sina, gospodina našega, Isusa Krista, za otkupljenje iz čistilišta. Posvijesti si osobu za koju prikazuješ. Zahvaljujem ti, gospodine, za dar života koji si mu podario. ti si ga čudesno zamislio i stvorio. Stvorio si ga na svoju sliku i priliku. Stvorio si ga da živi vječno. Dajući mu priliku da kratkim ovozemaljskim životom odredi kakva će vječnost biti za njega. Gospodine, bez Tebe, bez Tvog oproštenja, nitko se od nas ne može spasiti. Zato Ti Hvala, Oče, što si dao svojeg jedinorođenog sina, Isusa, da ni jedan koji u njega vjeruje ne propadne, već da ima život vječni. Hvala tebi, Isuse, što si umjesto nas platio kaznu za naše grijehe i za naše opačine. Oče nebeski, znam s klikom bi čežnjom on htio prikazati žrtvu tvoga sina za svoje otkupljenje iz čistilišta. No, ti si u svojoj pravednosti odredio da za sebe možemo prinositi Isusovu žrtvu samo prije zemaljske smrti. Zato ti ja prikazujem žrtvu Tvoga preljubljenog Sina Isusa u njegovo ime. Molim te, Oče, u Isusovo, u svoje i u njegovo ime, da mu oprostiš grijehe. Jer znam da je on sada potpuno svjestan svojeg zemaljskog života. Znam da je svjestan s kojim ga je motivima živio. I znam da se iskreno kaje i vapi za tvojom milošću. Molim te Oče, u Isusovo, u svoje i u njegovo ime, da svojim milosrđem i svojom milošću nadoknadiš onima koje je ranio svojim grijesima. Molim te da im naneseno zlo okreneš na dobro. Molim te, oče, u Isusovo, u svoje i u njegovo ime, da oprostiš svima onima kojima on za vrijeme ovozemaljskog života nije znao nije mogao ili nije htio oprostiti. Molim te da ga ispuniš svojim svetim mirom i uvedeš u svoje kraljestvo ljubavi, pravednosti i mira. Gospodine Isuse, ti si ustanovio sakrament Evaristije, Kako bismo uvijek iznova mogli plodonosno sudjelovati u tvojoj žrtvi i kako bismo iz nje mogli crpsti plodove otkupljenja, plodove tvoje ljubavi i milosrđa. Tvoja je žrtva savršena, a od nas ljudi očekuješ da je prinosimo Ocu za sebe i za druge. Gospodine, vjerujem da ću u Euharistiji blagovati tvoje tijelo i tvoju krv. Blagovati tebe, žrtvenog jaganjca, koji si bio ubijen za nas. Vjerujem da ti, Isuse, ulaziš u mene sa svojom božanskom i ljudskom ljubavlju. Vjerujem, gospodine, da mi dolaziš tako blizu, kako bi mi svojom milošću ispunio srce. Pouzdanjem u tvoje neizmjerno milosrđe. Kako bi me ispunio ljubavlju prema tebi i njemu, za koga prikazujem tvoju žrtvu ocu. Ti si, Mario, najdublje povezana s Isusovom mukom i smrću. Ti si stajala pod njegovim križem. Ti si mu bila utjeha i snaga u njegovim najtežim trenucima. Ti si, Mario, iskusila svu dubinu boli koja je drugim ljudima ostala sakrivena. Zato Mario, ne mogu ocu prikazivati žrtvu tvoga sina, Isusa, a da istovremeno ne prikažem tvoju žrtvu. Da ne prikažem žrtve svih onih koji kroz stoljeća sjedinjuju svoje trpljenje s trpljenjem Tvoga Sina. I da ne prikažem svoje trpljenje, koje i ja želim sjediniti s trpljenjem Tvoga Sina Isusa. Mario, Isusova i naša majko. Molim te da moliš za da mu se otac smiluje. Da prihvati žrtvu svoga i tvoga sina, koju za nj prikazujem. i da ga uvede u svoje kraljestvo, da ga uvede u raj. Sveti apostoli Petre i Ivane, Sveti Franjo Asiški, Sveta Klaro, Sveti Franjo Ksaverski, Sveta Terezio Avilska Sveta Mala Terezio Sveti Padre Pio Sveti Leopolde Bogdane Mandiću Blaženi Alojzije Stepinče Svi sveti kojima se je ikad molio. Pomozite mu. Ljubeći ga pred Božim prijestoljem. Amen.